vir die muziekleier op die gediet, op die salm van David. O Heere, onse Heere, hoe heerlik is die naam op die ganse aarde, die wat die majesteit geleed op die jimmele. Uit die mond van kinders en suigelinge het die sterkte gegrondves om die teestanders ontwil, om die vijand en wraak gierige stil te maak. As ek die jimmel aanskou, die werk van die vingers, die maan en die sterre wat die toe bereid het wat is die mens dat u aan hom dink en die mense kind dat u hom besoek? U het hom een weinig minder gemaakt as een godelike weese en hom met eer en heerlijkheid gekroon. U laat hom heers oor die werke van u hande. U het alles onder sy voete gestel. Skape en beeste, die amal en ook die dere van die veld, die voels van die jimmel en die visse van die see, wat trek deur die paie van die see. O Heere, onse Heere, hoe heerlik is die naam, op die ganse aarde.